2015 թվականի օգոստոսին գնացի Մոսկվա տեսակցելու մայրիկիս։ Երկու շաբաթ շարունակ ամեն օր հսկայական քաղաքի մի ծայրից մյուսն էի անցնում, որpիսի նստեմ նրա կողքին, զրուցեմ անցած գնացած օրերից, որ օրվա մեջ գոնե մի քանի ժամ զբաղեցնեմ նրան։ Թեև այդ ժամանակ իր համար արդեն ֆիզիկապես դժվար էր երկար շփվելը։ Մայրս կիսապարկած էր բարձերի վրա եւ պատմում էր իր մանկության մասին։ Տեսքը վատ էր, նիհարած, հյուծված եւ անօքնական։ Գեղեցկուհի, գործունյա, խելացի եւ կենսուրախ մորս այդ վիճակում երբեք չէի տեսել։ Նրա ախտորոշումը քաղցկեղ վերջին փուլում հույսի տեղ չէր թողնում։ Նա հասկանում էր, որ չի լավանալու, Իսկ մի քանի շաբաթից ես մեկնելու եմ Երևան եւ հավանաբար սա մեր վերջին շփումն է։ Սա անշուշտ շատ անվայելուչ է հնչում, բայց ես էլ էի դա հասկանում։ Ամեն օր նստում էի նրա անկողնու մոտ ու խնդրում պատմել իր մանկության մասին։ Որոշ բաներ անշուշտ ես վաղուց գիտեի, բայց մայրս այդ ժամանակները հիշում էր հաճույքով, իսկ ես լսում էի, մտապահելով եւ նույնիսկ գրի առնելով նրա խոսքերը։ Դա տևեց 5 օր։ Մայրս օր օրի նվաղում էր, իսկ նրա պատմությունները դառնում էին համառոտ, արտահայտությունները կտրատվող, բառապաշարը ավելի աղքատ եւ անարտահայտիչ։ Ես պատրաստ էի ելի լսել, բայց 6-րդ օրվա ընթացքում եղավ մի պահ, երբ պատմությունը դարձավ անկապ, վերածվելով իմ հարցերի կարճ, հաճախ միավանք պատասխանների։ Հասկացա, որ սա վերջն է։ Ահա մայրիկիս պատմությունը։ 1941 թվականի աշնանը մայրիկս, որն այդ ժամանակ ընդամենը 6 տարեկան էր, խորթ մոր Եվգենիայի հետ էվակուացվել էր Մոսկվայից։ Նրանք հասել էին Կազան, իսկ այնտեղից դեպի Ղազախական Տափաստան, որտեղ ստիպված էին ապրել 1 տարուց ավելի։ Իսկ երբ վերջապես վերադարձան Մոսկվա, պարզվեց, որ փոքրիկ Ռիտան թեր սնուցումից հյուծվել էր Իսկ ավիտամինոզից եւ կալցիումի պակասից նրա ատամները չէին աճում, կաթնատամներն էլ թափվում էին։ 8 տարեկան աղջիկը հյուծախտի եզրին էր։ Ոստի հայրն ու խորթմայրը որոշեցին Ռիտային ուղարկել Երևան մորմոր։ Մայրը, այսինքն իմ Ռոզա տատիկը, տեսնելով աղջկա վիճակը, անմիջապես նրան տարավ մանկաբույժի պրոֆեսոր Հարությունյանի մոտ։ «Էս ինչ վիճակի եք հասցրել երեխային, մամաշա», ասաց պրոֆեսորը։ Ռոզան պատասխանելու փոխարեն լաց եղավ։ Հանգստանալուց հետո նա մի կերպ պատմեց էվակուացիայի, սովի եւ այն մասին, թե ինչպես է աղջիկն ապրել Ղազախստանում եւ Մոսկվայում։ Այդ դեպքում, ասաց պրոֆեսորը, նրան պետք է անհապաղ տանել սարերը։ Դուք բարեկամներ ունեք սարերում։ Բարեկամներ սարերում կային։ Դրանք մեր հադրուցիներն էին։ Մայրիկի Սիրանու շտատիկը վերցրեց թորնուհուն, իր զինգեր կարի մեքենան, նա հմուտ դերցակուհի էր եւ ուղևորվեց Հադրուտ, դշխոյի մոտ։ Մայրիկիս ընտանիքը Հադրութում ապրում էր դարերով։ Նրա մեծ տատիկի անունը Թամամ էր։ Թուրքերեն այդ անունը նշանակում է բավական, Այդ անվան պատմությունը մոտավորապես այսպիսինն է։ Երբ ընտանիքում շատ աղջիկներ էին ծնվում, իսկ ծնողները տղա ժառանգ էին ուզում, նրանց հերթական աղջկան անվանում էին հերիք։ Դա նշանակում ինչպես նաև թամամը բավական է։ Բայց եթե հերիքից հետո դարձյալ աղջիկ էր ծնվում, ապա նրա անունը դնում էին բավական։ Իսկ եթե արդեն բավականից հետո էր աղջիկ ծնվում, ապա նրան հենց թուրքերեն թամամ անունն էին դնում։ Վստահ չեմ, որ այսքան շատ կուսական փորձերից հետո ծնողները ուժ ունենային նոր երեխաների համար, բայց եթե նրանք այնուամենայնիվ որոշեին փորձել, ապա հաջորդ աղջիկներին անվանում էին կամայականորեն։ Միշտ այսպես է լինում, եթե կախարդանքը չի գործում, պետք է ապավինել պատահականությանը։ Չգիտեմ, թե հերիքից, բավականից ու թավամից հետո նրանք վերջապես ունեցան երկար սպասված տղան, թե ոչ։ Հայտնի է սակայն, որ Թամամը դաստիարակվում էր տղայի պես։ Նա մեծանում էր անվախ, ակտիվ, հարևան տղաների հոգին ուտելով։ Բայց երբ ժամանակը հասավ, ենթարկվեց կանացի ճակատագրին եւ ամուսնացավ։ Հետո կատարվեց ողբերգական մի դեպք։ Նրա ամուսնուն սպանեց հարևաններից մեկը։ Սպանեց ըստ երևույթին չկանխամտածված։ Պատմությունն այսպեսինն է։ Թամամ Բաջիի Իսկ բաջի թուրքերեն քույր է նշանակում, այսինքն մորս մեծ տատին կոչում էին քույրիկ թամամ կամ քույրիկ բավական։ Բաջիի տան մոտով արվակ էր հոսում։ Իսկ նրբանցքի սկզբում քար էր ընկած։ Երկու շաբթի, չորեքշաբթի եւ ուրբաթ օրերին քարը փակում էր արվակի թևերից մեկը եւ ջուրը ոռոգում էր փողոցի աջ կողմում ընկած այգիները։ 3 շաբթի 5 շաբթի եւ շաբաթ օրերին քարը տեղափոխվում էր եւ արվակի ջուրը հոսում էր դեպի ցախ կողմում գտնվող այգիները։ Բայց մի անգամ քարը չէին տեղափոխել կամ գուցե հակառակը տեղափոխել էին ժամանակից շուտ եւ նրբանցքում վեճ սկսվեց։ Իսկ ջրի պատճառով վեճերը հատկապես կատաղի են լինում մանավանդ գյուղերում եւ նամանավանդ Կովկասում։ Բանավոր փաստարկները սովորաբար չէին բավարարում, ուստի կռիվը տականում էր գրեթե անմիջապես։ Եվ այնպես ստացվեց, որ վեճի ուծեց կրթոքի թունդ պահին Թամամի ամուսինը սպանվեց։ Թամամը որոշեց վրեժխնդիր լինել։ Սակայն միայն տղամարդը կարող էր վրեժ լուծել սպանված տղամարդու համար։ Ոստի Թամամը զգեստափոխվեց, տղամարդու շորեր հակավ, Վերցրեց ամուսնու հրացանը եւ ուշ երեկոյան նստեց հանցագործի բանջարանոցում, որpիսի ընտրի այն պահը, երբ մարդասպանը դուրս կգա թեթևանալու։ Նստելով միջև կեսգիշեր նա վերջապես հասավ նպատակին։ Անտեղյակ հանցագործը դուրս եկավ այգին թեթևանալու եւ սպանվեց։ Շրջակայքում Բոլորը գիտեին, որ Թաման բաջին վրեժը լուծել ամուսնու համար, բայց ոչ ոք նրան չմատնեց։ Քանի որ տականքեր ու ոչնչություն, ամփոփեց մայրս հարմարեցնելով բարձը։ Ինձ թվում է սակայն, որ այլ պատճառներ էլ կային։ Թամամի դուստրը Սիրանուշը ծնվել է 1895 թվականին։ Ընդամենը 13 տարեկանում նրան ամուսնացրին։ Բայց քանի որ դեռ հասունացած չէր, նոր ընտանիք մտնելուց հետո 2 տարի քնում էր ոչ թե իր ամուսնու, այլ սկեսրոջ հետ։ Նրան թույլատրեցին քնել Արտյոմի հետ միայն այն ժամանակ, երբ սկեսուրը հասկացավ, որ աղջիկը պատրաստ է ամուսնական պարտքը կատարելուն։ Կնոջ համեմատ Արտյոմը արդեն հասուն տղամարդ էր, 26 տարեկան։ Նրանց առաջին դուստրը Կապուտաչիա էր, ինչպես նրա ողջ ազգը, բայց մահացավ մանուկ հասակում։ Դրանից հետո նրանք որդի ունեցան, որին կոչեցին Արարատ, ապա աղջիկը Ռոզան եւ եւս մեկ որդի՝ Վիլսոնը, Արարատը առաջինը հեռացավ այս աշխարից 1937-ին։ Հարցակնությունների ժամանակ վնասել էին թոքերը, նա հիվանդացավ թոքախտով եւ շուտով մահացավ։ Երբ պատերազմը սկսվեց, Վիլսոնը սովորում էր Խարկովի բժշկական ուսումնարանում։ Կրվի դաշտ նա անկավ ուսումնարանի իր կուրսանտ ընկերների հետ եւ զոհվեց, երբ նացիստները ռմբակոծեցին սանիտարական գնացքը, որտեղ նա աշխատում էր։ Մինչև 60-ականների սկիզբը Վիլսոնը անհետ կորած էր համարվում եւ Սիրանուշը շարունակում էր հավատալ, թե կվերադառնա։ Սակայն դրա փոխարեն նա մի նամակ ստացավ Չեռնիգովյան մարզի Նեժինսկի շրջանի Բուկովկա գյուղի պիոներներից, որով հայտնվում էր, որ զբաղվելով պատերազմի ընթացքում զոհվածների որոնման աշխատանքներով հայտնաբերել են Վիլսոնի մասունքները եւ թաղել դրանք Բուկովկայի եղբայրական գերեզմանում։ Սիրանուշը ստացավ որդու մեդալը եւ հրավերը այցելել գերեզման։ Նրա ամուսինը Արտյոմը նույնպես մահացել է պատերազմի ժամանակ, իսկ Սիրանուշը, մնալով առանց տղամարդ, վերցրեց իր կարի մեքենան եւ սկսեց շրջել հարազատների տներով։ Նրանք հիմնականում շարքային խորհրդային աղքատներ էին, որոնց պատվերները կանանց զուգագուլպաներն ու տղամարդկանց վերնաշապիկների օձիքներն ու գուլպաները լցակարելն էր ու կարկատելը բայց Սիրանուշը գործունյա էր։ Նա սկսեց պատվերներ ընդունել հարուստ հարևաններից ու ծանոթներից։ Ընտանիքում փող հայտնվեց։ Ժամանակի ընթացքում Սիրանուշը սնունդ էր հայթայթում իր ու աղջկա համար, նաև օգնում երկպորտ ու երրապորտ քույրերին եւ եղբայրներին, զարմիկներին։ Եվ երբ Երևան բերեցին սովահար թորնուհուն, իմ մայրիկին, Սիրանուշը վարվեց սովորականի պես, վերցրեց կարի մեքենան ու գնաց Ղարաբաղ բարեկամների մոտ, այս անգամ արդեն թորնուղու հետ։ Ես նիհար էի, սա այն բառը չէ, հիշում էր մայրս։ Կաշի ու ոսկոր։ Ատամներս չէին աճում, մի խոսքով փթած մի բան էի։ Ինձ բերեցին հադրուտ, կանգնեցրին սենյակի մեջտեղը։ Թաղի կանայք հավաքվեցին շուրջս, արտասվեցին, մի քիչ ողբացին եւ սկսեցին բուժել։ Բերում էին ով ինչ կարող է, որը կաթ, որը կաթնասեր, որը կարտոֆիլ, որը մեղր։ Ինձ անվանում էին ռասի ճուտ, ասում էր մայրս, նաև ինվալիդ խոխա, բայց եւ այնպես ինձ սիրում էին, քանի որ ես Շանազարանց թորն էի։ Ղարաբաղերեն դա նշանակում է Շահնազարյանների թորը Մեր արական գիծը Մելիք Շահնազարյանները շարունակեց մայրս խորհրդային իշխանության պատճառով կրճատեց Մելիք մասնիկը եւ դարձավ պարզապես Շահնազարյաններ։ Մելիք պատվանվանը, ինչպես գիտեք, համապատասխանում է իշխանը։ Աղջկան օգնում էին բոլորը, հատկապես երկպորտ քերին, Մանվելը, Նա հաշմանդամ էր։ Մի քանի տարի առաջ կոտրել էր ոդկը, որն այդպես էլ ճիշտ չկպավ, ինչի պատճառով նա կաղում էր, ուստի նրան ճակատ չտարան։ Մանվելը մնաց հադրութում եւ ոչխարներ էր արածացնում։ Ինքը կաղ էր, նրա ոչխարներն էլ էին կաղ, հիշում էր մայրս չեմ պատկերացնում դրա հնարավոր լինելը։ Սակայն մայրիկս այդ դրույթը կրկնում էր բազմիցս։ Մանվելը փոքր զարմուհուն ոչխարի կաթ ու պանիր էր բերում։ Թամա մեծ տատը վերցնում էր Ռիտային մի պարկ ու սար բարձրանում։ Այնտեղ հավաքում էին բուժիչ խոտաբույսեր։ Մի ամբողջ պարկ հավաքելով վերադառնում էին հադրուց։ Աղջիկը խմում էր թուրմերը, միջև անգամ լոգանք ընդունում այդ խոտաբույսերից պատրաստված ջրում։ Հարևան երեխաների հետ միասին ուսներին էին գցում հյուսկեղեն զամբյուղներն ու գնում անտառ մոշ հավաքելու։ Այդ զամբյուղները կոչվում էին ճուվարան։ Ամեն շաբաթ գյուղացիներից մեկը հաց էր թխում։ Ընդ որում բոլորը գիտեին, թե թխողն ով է։ Բոլորը հավաքվում էին թոնրի շուրջը, բերելով նաև մի կապ փայտ։ Եվ գյուղով մեկ տարածվում էր թարմ հացի հոտը։ Փառք Աստծո, հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին հադրութի բնակիչները ալյուր ունեին։ Առողջ սնունդը, մաքուր օդն ու լավ խնամքն իրենց գործն արեցին։ Ռիտան առողջացավ, կազդուրվեց, աճեցին հիմնական ատամները։ Ղարաբաղի օդն այնպիսինն է, որ կարելի է խմել, ասում էր մայրս։ Ղարաբաղը հրաշք է։ Դա ճակատագրի նվերն է ինձ։ Գառնանը մենք դպրոց էինք գնում ծաղկած մանուշակների վրայով։ Պատկերացնում եք։ Վերջաբան։ Մայրիկիս տեսակցելուց հետո վերադառնալով Երևան անմիջապես մեկնեցի Հադրուտ։ Դա 50 տարի անց էր Մանուկ հասակում իմ այնտեղ լինելուց հետո։ Տեսա փոքրիկ գավառային մի քաղաք, Ծանոթ ոչ մեծ հրապարակը, որտեղ Խարևանի իշուկն էինք քշում, սակայն տունը, որտեղ ապրում էինք 1964 թվականին, փլվել էր։ Ավելի ստույգ փլվել էր տան երկրորդ հարկը, իսկ առաջինը, որտեղ մենք ապրում էինք, հարևանները խոզանոց էին դարձրել։ Փոքրիկ պարտեզում դեռ կանգուն էր ծեր թթենին, աղբյուր տանող արահետն էլ իր տեղում էր։ Զարմանալի է, սակայն հիշում եմ դրա ամեն մի թեքությունը։ Այսպես շատ տարիներ անց վերադարձա մանկությանս հադրութը, որտեղ իդեպ չկային մորակույր դշխոն, տղաները, որոնց հետ խաղում էի, չկային նաև ադրբեջանցիները, որ ապրում էին այնտեղ մինչև պատերազմը։ Այնտեղ հադրութում հասկացա, որ ամբողջ կյանքս վերադարձել եմ Ղարաբաղ հետ պատերազմյան առաջին շաբաթներին վերադարձա, որpիսի կնքվեմ Շուշիի կանաչ ժամում։ Հետո գալիս էի գործերով կամ պարզապես ամառային արցակուրտին, շփվելու գործընկերներիս հետ կամ տեսնելու բարեկամներիս։ Ամեն պատե հառիթով ու հնարավորության դեպքում վերադառնում եմ Ղարաբաղ։ Հաճախ եմ գալիս Ստեփանակերտ եւ այնտեղ լինելով անպայման բարձրանում եմ Շուշի։ Ամրանը սիրում եմ հյուրընկալվել Գիշի գյուղի ընկերներից մոտ եւ անշուշտ աշխատում եմ գնալ Հադրուտ։ Ամեն անգամ այստեղ գալով մի տեսակ հանգստություն ու վստահություն եմ զգում։ Գիտեք ինչ եմ ուզում։ Ցանկանում եմ, որ Ղարաբաղը դառնա երկու ազգերը միավորող, այլ ոչ թե բաժանող գործոն։ Ցավոք սրտի, դատելով իրողությունների զարգացման ընթացքից ինձ վիճակված չէ դա տեսնել։ Իսկ զավակներիս ու թորներիս այսքանով ավարտվում է իմ Ղարաբաղը գիրքը։ Ես կարդացի այն 2020 թվականի հոկտեմբերին Արցախյան պատերազմի թեժ օրերին։ Կարդացի մտահոգությամբ, սիրով, տեղ-տեղ արդյունքները զսպելով։